večerašnji druženje iskoristit ćemo da nastavimo govor o dijelu bolest Likibn Kajmal Džavzija rahmatullahi alaihi i onim poukama jel, koji nam želi autor te knjige da poruči. E, Rekli smo da govorili smo na samom početku, jel Ibn Kajim je po pitanju odgoja ahlaka na tom polju dao veliki doprinos i istinski zaslužuje jel, da se izučavaju njegova djela, čitaju, komentarišu, i govori onome što je on rahmatullah ali zapisao njegova razmišljanja jel i njegova tumačenja i svatanja pouka Kur'ana i sunneta Allahu poslanika ali salatu wassalam. E, mi smo stigli do poglavlja u kojem autor govori o jednoj od bolesti u savremenom društvu, a to je, <clears throat> kako on nazvao, zavaravanje dunjalkom. Zavaravanje dunjalkom. Pa on to pojašnjava na ovako jedan lijep, jednostavan način, tako što kaže da ljudi danas E, razmišljaju i na prvo mjesto stavljaju ovo svjetski život u odnosu na hiret kao primarnu stvar time se jel više e, time se više posvjećuju e, na tom putu više žrtvuju i naravno na, na uštrb pripremi za hiret Naravno, uvijek treba imati na umu, mi kad govorimo o ahiretu i dunjaluku, e, ni u kom trenutku ne treba čovjek da shvati da se želi reći, e, ostavite ovaj svijet, nemojte ništa raditi, nemojte se truditi, jel, te se džadu i nemojte. Ne želi se takva poruka poslati. Želi se samo reći na problematiku koju mi danas vidimo. Da ljudi u odnosu, e, kad je u pitanju odnos Dunjaluka, Hiret, veliku pažnju pripisuju ovom svijetu, zapostavljajući Hiret. E, musliman, Islam je dao model da čovjek iskoristi i uspije i na jednom i na drugome polju i da organizuje uspješno ovaj život i zato ima sasvim dovoljno vremena. Isto tako da se kvalitetno pripremi za zahiret. Znamo da su e, da je bilo od najboljih ashaba, od onih velikana umeta, od prvih nosioca emaneta vjere ljudi koji su bili e, izrazito bogati u svom društvu, koji su e, posjedovali tada za njih jel ogromna bogatstva. I apsolutno nisu mogli primijetiti da je ikome od njih sugerisano da je to pogrešno. Izvršavali su sve svoje obaveze. Vi kad uzmete ono čime nas Islam obavezuje, to je veoma malo vremena od našeg dana. Ako uzmete da dan je podijeljen 24 sata, da u ono rahat bez ikakve žurbe obavite pet namaza pa ne znam kako da, da, da to na tenane odradite ne trebam više od dva sata za svih pet čak kad čovjek obavlja minimum može stati u jedan sat u odnosu na 24 jedan mjesec od 12 mjeseci je propisan post. Veoma malo vremena se traži od čovjeka, znači u odnosu na, mi danas uzmimo da radno vrijeme bilo kojeg ili većine ljudi mnogo je duže nego obavljanje i badite mnogo duži, što znači da mi više vremena utrošimo na te stvari. To je radno vrijeme plus ostale obaveze. I naravno, e, u tome nije problem. Problem je ako čovjek razmišlja onako kako mi danas čujemo, a ono što isto e, autor želi ovdje da naglasi jeste da e, ljudi ono što mi čujemo u našoj okolini kad govori jel jedan je život u sad treba iskoristiti, nema više prilike, jel neće se to ponoviti, tako dalje. Ono što kažu, život nema reprizu. Vidite, život nema reprizu. To se može protumačiti na jednu i na drugu stranu. Isto tako ti daje pouku, potrudi se, znači, pripremi se za ono što te sleduje i poslije. Iskoristi nemoj profilat Jer ne znaš i niko od nas ne zna koliko taj njegov život na ovome svijetu traje. Za nekog 20, za nekog možda 100 godina. Ne znam. Ali je svima jasna uputa i svima su jasno date smjernice šta treba i na koji način jel treba da postupa da se priprema za zahir. Evo ovdje kad je u pitanju nalog, čovjek treba biti svjestan. E, kaže, možemo dosta primjera navest kad je u pitanju ovakav odnos prema svijetu. Problem je danas, e, vjerujte, često puta razmišljam o ljudima i sad pokušavam da nekako čovjek e, nađe model kako da savjetuje ljude. E, u interesu nam je da recimo imamo muslimane koji su materijalno stabilni, bogati, ugledni, školovani na pozicijama. Kako bi oni dali svoj doprinos, neko na jedan, neko na drugi način, kad je u pitanju promovisanje islamskih vrijednosti. Neko će to materijalno pomoći, neko će jel, onaj, se boriti da se izglasaju oni zakoni koji će biti u koristi muslimana, neko će zaštititi muslimane i tako dalje. Znači, u interesu nam je da muslimani e, budu u svakom pogledu ti koji će imati što veće jel, što više odrešene ruke i što veće ovlasti. I onda šta se desi? Vi pomognete i pomažete, zajednica pomaže muslimana da se materijalno osigura, da, stane na noge. I onda on okreni leđa muslimana, Nema ga više nikdje. Kamo li da imaš korist od njega? Ne želiš ni safe muslima. Pomogniš da, še, da se odškoluje, da negdje nađe nekakvu finu poziciju od koji možda može i on pomaga drugim muslimanom. to je čovjek okrijeni i zajednici muslimana. Zaradi čega? Zaradi hatora nekog iz komšiluka ili političke partije ili šta ja znam radno kolegi zbog toga što nije musliman ili, ili je po imenu musliman, ali ne simpatiše i baš plaho vjeru. Da mu ne bi stao našu. Čovjek kad je svjestan vrijednosti ovog svijeta, kako se spominje u ovim predajama, kaže Dunjauki je opoređenu sa hiretom poput umahanja prsta. Znači, samim selem slikovito kaže Dunjauki, a hiret je kao, znači kad čovjek zamoči svoj prst u more, pa izvodi Šta je ono vode što je ostalo njegovom prstu u odnosu na, na količinu vode u moru? Apsolutno ništa. Predaj kod Buhari i muslima. Dalje, <clears throat> znamo da nam je poslanik Ali Selam jasno naznačio da Dunjavog da vrijedi kod Allaha koliko krilo mušice ne bi se nevijednik napio gutlja vodi. Ne vrijedi znači koliko krilo mušice. Dunjaluk, pazite, ovdje kaže i Dunjaluk cijeli. E šta vrijedi ono što mi imamo? Opet ponavljam. Ne želim poručit, ne želim da, da shvatite sad, hajmo sve tamo nego želim samo da kažem da ne, ne treba i ne smijemo dozvoliti da nas to obuzme i postane nam primarni cilj u našem životu na uštrb drugih stvari. Da ne bude da nam se ne dešava. Mi ka govorimo, vjera nas uči da se obrazujemo. Nauka, nauka i nauka. Dobro, i mi se školujemo pa fakultet, pa magistar, pa doktor nauka i onda čujete muslimana koji kaže meni iz poniženja s nekim ko recimo nije završio fakultet ili nema titlu koju ja imam. Jesi ti zbog toga učio nauku? Da kažeš meni iz poniženja sjest sa muslimanom koji eto nije završio nekakav fakultet ili nije na, na nivou koji na kojem sam ja. Jer zbog toga, ako je zbog toga nauka, znači Allah zna koliko ima koristi od toga. I koliko je primjeno kod Allaha toga. Odnosno da se dešava ono suprotno, da nas ta nauka izgradi da budemo više bogobojazniji, više svjesniji, više jednostavniji. Šta bi te trebao da kaže Ebu Bek radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu, Alija radijallahu Ljudi koji su ponijeli emanet vjeri. Ni blizu titule onu koju mi možemo na ovom svijetu dostići. Šta su oni trebali reći? Allahu poslanik ali Zamislite ovu situaciju. To, čovjek da sjede i zamišlja teško je da zamisli. Allahu miljeni najodabraniji poslanik sallallahu alaihi sallam čovjek najdraži insan Allahu pogledate zemlju pogledate svemir pogledate sve što, što je nauka dokučila gospodar svega toga i stvoritelj svega toga i ti si broj jedan kod njega uđe čovjek u prostoriju, ne može da raspozna ko je poslanik Muhammed sallallahu sallam. Pa ga nađe negdje tamo na kraju sjedi. Zar nije opreće dom? Kaže, meni pripada pročeli vr, Do mene ne treba svako da sjeda. Ja sjedim samo među elitom. Da, je to rekao i moje pravo. Allahu miljenik. Ni u jednom trenutku ničim nije to pokazao. Ni u jednom trenutku. A onda mi dolazimo u situaciju da se nekakvim sitnim titulama i pozicijama i sitnim bogatstvima zavaravamo i dajemo sebi osnovu za oholost, dajemo sebi osnovu da činimo zulum drugima, da ponižavamo druge i da se smatramo iznad nivoa zajednice pa da kažemo eto ko što sam ja imao priliku da, da mi student kaže obraćaj mi se sa gospodine Boga ovim riječima. Meni se obraćaju sa gospodinom. student. I onda ako čovjeka probudi, znaš, nekad ko fetva da, da, da insan spusti onaj, eh, jel, na, na, na mjesto, na zemlju, da vidi gdje je i koje je i šta je, mi zajednica ne treba takvih ljudi. Zajednica ne treba oni koji će se uzdizati iznad njih, iznad umeta. Zajednica treba ljude koji će nauka popravljati. Bogatstvo činiti još zahvalnim Allahu. Svjesnost da ono ja što imam, volim to ne vrijedi kod Allaha. Ne vrijedi. Nema vrijednost onoliko koliko mi često puta smatramo. I da te stvari ne treba da mi daju osnovu, jel da ja nekakav, jel, onaj, <clears throat> činim zulom i nepravdu drugim i ponižavam druge ljude. Isto tako, ako malo, kako jel neki islam učenjaci objašnjavaju, da malo uzme čovjek i logike i kaže da je dunjaluk ahiret. Znači da dunjaluk ima osobina ahireta, dženeta, ali je prolazan a da je ahiret dunjaluk, a vječan, kaže opet bi logički bilo preče da se prednost daje vječnosti u odnosu na prolazno. A ono obrnuto još. Dunjaluk onakav kakav je i prolazan. Ahiret onakav kakav je što oko ljudsko nije vidilo. Uho nije čulo. I ljudski mozak zamislio. Tu je dženet. I vječan i vječan. I opet čovjek kaže, sad je prilika da se mi malo jel, pročiramo ovdje, da se mi malo istresimo, provedemo, onaj, nađemo nekakve jel, sebi zabavi, uživamo. Pa, šta kasnije, šta nas čeka tam, ona klasična priča koja je veoma opasna, izreka, jel, niko se nije odozda vratio, veoma opasna, koja u svojoj vanštini jel, nećemo reći sad e, ljudi to govore često puta ne razmišljajući šta kažu a ona udara u temelje vjerovanja jer ona šalje poruku onu paš, ko zna šta je je li to tako kako se priča je li to tako kao što neki želi da da kaže naravno da nije neki, nego jasno Kur'an o tim stvarima govori. Vidite, šetan pokušava, mi smo, evo često puta se vraćamo na jednu osnovnu stvar, a to je da šetan kad čovjeka želi da skrene sa pravog puta, on ne ide uvijek direktno da te odvoji od dobra i odvede na zlo. Direktno na haram on pokušava svakome da dođe sa one strane gdje je njegova slaba tačka. I ovdje naravno čovjeka kad ga fino zaokupi tim stvarima, kad ga zaokupi tim stvarima, čovjek se jednostavno gubi. Isto kao kad čovjek e, počinje da zapada u problem i ugrije ne zapada odmah od velikog grija, nego malo pomalo. Malo po pomalo. Prvo onaj sitniji, pa hajde to je malo, pa onda sljedeći korak, ma nije ni to opasno i onda ti se odjednom samo ako se osvijeti stiš to je upitno. Ako dođeš pameti i kažeš ja rabi gdje sam ja. Ne znam, mislim da, da da sam nekad ispominjao slučaj e, pobožnjaka koji je onako bio izolovan malo iz, iz, iz naroda, bio poznat čovjek kao pobožnjak, vrimu i badetu provodio. I bila su braća koji su nanijetili da idu da se bore na Allahovom putu. Ali su emanet imali sestru, djevojku. I sad oni kontaju kome sad ostavimo emanet brigu o njoj. Ko je najpreći, ako iko možemo vjerovat, to je taj insan. Čovjek u kojim se govori sve dobro. I oni ostavi kod njega. I naravno, malo pomalo, prvo je bilo samo donese što treba hranu, ono vodu nema, e, malo pomalo komunikacija, jel, ostani ovako, ostani onako i dok nije završilo time da je ona rodila dijete. Znači nije brak. I nalog. I sad pazite, pobožnjak čovjek rodilo se dijete i sad on sad razmišlja, pa nije razmišljao na početku. I to je veoma jel, poznata šeitanska rabota. Kaže, sad će se vrat braća kad vidi šta sam uradio. Znači, ode glava. Šta da radi Vidi, šeitan dolazi. Kaže, riješ se dijeta. Da nemaju dokaza. I on to uradi. Nije mu tad rekao, tamo rekao samo riješ se dijeta. Kad se riješi dijete, ovo dođu u glavu, pa čekaj bolan, ipak je to njeno dijete, ona je bo ona će bolova za njim, ona neće prešutiti, to će ona reći. Znači sad se moraš riješiti nje. On se riješi nje. Dva ubistva. Dolaze i braća. Šta je sa sestrom? A, a, a. Dok se nije ne otkrilo. Ja, ja, ideš na Skidamo i te glavu. Pred sami čin mješanja šetan mu se ukaže i kaže seždu meni, ja te spasim. I on to uradi u takvom halu, biva obijen i odlazi sa ovog svijeta kao nevjernik. Vidite početka, a vidite kraja. E tako mnogi danas vi kad čitate i kad slušate priče ispovijesti narkomana, alkoholičara, šta ja znam, e, e drugi vrsta ovisnosti, kad čujete priču tih mladih ljudi od 20 i nešto godina, niko nije rekao, e, ja sam se probudio jedno jutro i skonto, od odmah sad se napisa heroinom. Od odmah sad. Ne. Nego je bilo, jel, cigareta, pa čašica, pa hajde malo trave i sa nama, pa ha, jednom, pa drugi put, pa ono više nije mi čef ko što mi je prvi, ne baci me dobro, onda kažu, e slušaj, sad imaš još bolji, ovo kad te lupi ne znaš gdje si, da i to, pa onda kad i to više, znači prevaziđeš, nije ni to više, e sad trebaš stepen više, i onda jednog dana se probudi kao ovisnik koji je spreman ubiti za onu dnevnu dozu koju treba da, da, da nije tako bilo prvog dana. Tako i ovdje. Mi danas kažemo, joj, znaš šta, trend je ono što danas kažu, jel, kako to lijepo oni upakuju, znaš, kaj a, potrošački trendovi, eto, mi smo ono veliki potrošači. Neće reći, ti si magarac koji radi za dunjaluk i vuče samo za to. Neki kažu, ti si potrošač našu politika potrošača. Mi smo ovdje radi tebe. Et, mi sve ovo skontali, napravili, to je bude fina. Da ti mi iščupamo ono sve što zaradiš I šta ti uradiš? Malo pomalo. Pa onda, treba mi, da mi je samo eto da mogu, da imam onako finu kućicu, stančić, šta ja znam, da mogu živjeti. Pa kućica, ma, joj, šta bi si, trebalo bi još malo i onda ti se probudiš nakon 20 godina mnoge stvari bile na uštrb osnovnih ibadeta ne znaš kako si klanio namaz račno kog treba bloka ne znaš kako si prepostio onaj dan čovjek kaže joj crkuo sam crkuo sam ka ja ne znam kako će meni došlo mrse pa dobro šta radiš sam vuče cijeli dan pa ne moraš. Ne mora. Nije potreban. Nije mu hića, znači ima vremena. Može razgoditi se posao. A ne, ne, ne, ne. Proće dan, onda je baš da on ne završi svoje sve poslove. I onda kaže na kraju, pa dobro, kakav je tvoj post, ja Ti brojiš od ikindije samo minute i sati, samo pričaš kada će, e, znam, zakšan, da ti popiješ vode. Sva ti briga u tome. Zaboravi se da je to vrijeme kad se prima doba, kad, koju sahifu Kur'ana, šta ja znam, malo i badeta, malo se osami, Ramazan je, brate. Malo sjest, skonta, gdje sam ja, ima li mene igdje? Šta ja radim na ovom svijetu? Kud ja hodam? Dobro sam zidova. I vozila 2010. godišta, šta imam za ahiret? Ni jedno, ni drugo ne ide sa mnom. Znači, ovdje <clears throat> je veoma bitno ono što poruku, jel, koju trebamo shvatiti, jest da čovjek ne smije, musliman ne smije sebi dozvoliti da na uštrb ahireta se posveti onim obavezama i is, koje su vezane za ovaj svijet i veličanje jel, svoj, svog čisto čisto profita, bogatstva i tako dalje. Znači bespotrebno. Ne znači da ne treba, ali gdje svoje obaveze. I dalje, da te to ne dovede do oholosti prema ljudima, zuluma prema ljudima, nepravdi, nepravde, uzimanja tuđeg haka. Mi danas imamo jedan veliki problem. Čovjek će i u džami klanjati i zikr će Znate kad vam kaže insan, jedan obični bošnjo, kaže dođe čovjek i fali mi se kako je suno zikrio. Na poslu. I kaže prespava šiktu. Na poslu prespava, ono što treba da radi. Čovjek logički malo razmišlja. I kaže ukrast, ja. Kad se šta krade iz firme, isto kao što ja ukru ukrast čija. Što god može ukrast, ukrast. Pa dobro, Jarabi, čemu taj zikr? Čemu taj namaz? Čemu taj badet? Ako to neće odvojiti od tih stvari. Zar prodajiš svoj ahiret za tako sitne stvari? A sami se nam jasno poručuje Allahova roba skupa. Dženet Allahova roba je Ne kupuj se lako. Ne kupuje se za sitne pare. I ne kupuje se za mala djela. Boga mi kupuje se za veliki, veliki trud, veliki znoj i veliku upornost. čovjeku treba biti jasno da će na njem danu Ebu Bekir radi Allahom, Omer radi Allahom i elita ovog umeta traži dženet Dobro. Da stanemo ja i ti pored njih. Kad oni traže šta mi možemo tražiti? Ono što mi kažemo ruku na srce. Šta mi možemo tražiti? I šta mi zaslužujemo? I šta nama treba da da pripada od svega toga? Zato kažem jel, da dobro razmislimo da ne potpadamo pod uticaj raznih lobija, marketinga, ideologija e, onoga što će nas zabaviti od primarnih stvari i našeg primarnog cilja koji je ovdje na ovom svijetu. O identitetu, o tim stvarima zapadnjaci ne govore, oni nemaju pojma ni šta hoće, ni kud hoće, ni čemu teži. Kod nas je to jasno. Lična karta muslimana jasna nema plaho filozofije, nego ono što je poslanik alaih salatu wasalam nam donio, uzeti i primijeniti u svom svakodnevnom životu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i učusti na putu istine. Amin,